mari posi rek. Si akeh penggaweane. Cula culia. Kon niku apa ri? Kon niku. Kon niku jane ngedem dipenggak sih niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dhewe. Waduh. Kon mari ngono omonganmu. Lah kok kepingin sih. Iki banyak kuare, kon kawan mana kon? Dari hari-hari ini memang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok? aja gegeran lho kan lho. Pekara gendeng jelas juliae engko marai medhotes duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepingin ngeten sih? Lho sajane aku kepingin. Ha iki juga. Si, coba pose pira? Eh? Nyuruh tak nyono. Delok pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon ngono. Lho, pos gendeng iki lho. Eh, sang ngono pos hansip. Di radio aku dengar sokran ake utangi. Wes terus terus termulen kon. Wes ajakan terus sori. Ah, wong kok jurak-juli kok diradi yo. Iki jurak-juli. Eh jurak-juli, ana jurak-juli ga iso aku. Ah, di radio lek digomblo iku kon iku. Ah, ya sepurane ya. Oh, ah, dene paling dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dinise eh, kene. Eh kan bari kan ah, mulai kan. Iya iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kon iku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Dengan lho rek. ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi dasar cantik potongan seksi pergi ke pasar ngutil terasi memang pacarku tak tahu diri sablak leleken pacul ala ala ala cabang pacul sing dadi pacul merengut ae pakaian daerah sing dadi sasaran setitik sing dadi korban korban dunya akeh sing ilang watu sandang pangan lan obat obatan sebab udane dulur terus terusan awan bengi gak bisa terang bojo negara toban sampai kelemahan suwe-suwe banyune ngelumpuk nok daerah lamongan parang-parang, ngalor ngedul, golek panggonan sing wedo sawae banjir sampe gak bisa nandur lombok sing paling untung panggolek kodho para ibu ibu jare tangise gak mikir donya perlu goleki три рук путине. modelan model <coughs> lan. Wedung swara sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. <laughs> Eh, kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya kan. Kok ketutu tabun ngoncok kae gak karuan iki. <laughs> Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak marutu. <laughs> Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. tanggapan kau sing dipilih ke pabrik gula doang. <laughs> Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. pabrik gula iki nek nanggap terus, gak tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. <laughs> Nyemberai Probolinggo. <laughs> Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki. <laughs> Iya, sogran. Eh. <laughs> Dah kebeneran. Tuh, kebeneran apa? Jadi ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok melip omong bener? Lho, gak medhi apa sih kon? Dadi apa ning? Lho, dadi eh dadi menungso. Masa kabeh dadi raja kaya? Lho terang, omong peno kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, iya ya. Kon kudu maca kamus. Wah. Hmm. Pernah ngerti kamus barang? Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring. Lho. Karangane Empu Gandring kuwi isine apa? Isine dukun bayi lho. Kok ngene iki? Ana kanca guruman lak wis lumayan lah timbangake. Iya ya. Anane wong pinter lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gak Gabah isane dadi beras. Beras diapakno? Di ayo dikemah. Diapakno? Dikemah. Seratus. ditutu goblok iya iya kan kemana tadi dadi jarang kepang melian lo itu lo diselep-selep iya diselep hmm. Panjang nek dipikir ya iya menungsa itu panjang melalui proses waduh bingung mana kan <laughs> sampai proses gini proses merubah acara hmm. ini Prosesnya proses iya apa mulai cilik hmm, terus diwoso diwoso tuwek elek mewek terus gegerindeng kek terus apa nih gak matek? wali kan, nang mate lah iya aku sih beri kan dodol kacamata <laughs> lah pernah aku kacamata kira-kira penodol yang melaku lah delagat dagangan kok lah apa kacamata aku tak oh dagangan dagangan tapi diceladon nih uangnya lah apa diceladu dodol kacamata Ono ada uang kapi tak warah iya golek kira kiran tak boten jari gunung hmm. kulo golek sing sakit moco iya tak kaya iya kacamata sing kacamata kiriran sing terang iya sik durung iso maca wong lho sing terang he terus ya apa ya tak maksud aku ngono ku tak gelem bareng dituku digawe maca jari gak terang gak iso maca ne lah terus ya apa gak iso gak iso maca ne lho ngiku iku gedekno to lanjut kacamata e. iya lah apa wong dhewe wong gak sekolah ya apa lho iso maca Oh, buta urup ta? Buta urup. Tuku kacamata nang nggonku supaya moco cek terang. Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo moco. Iya. Lah, ndi iso moco, nek gak sekolah? Lah, wong gak sekolah njaluk iso moco. <laughs> iya kok gak duwe wis tantekno. Nggih. Kenanya susu ah. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. rejeki rezeki tapi nek moco, apa kacamata ne? Kacamata. Eh, kacamata apa mau? <laughs> kacamata ne kacamata lha ya kacamata ne lak terang ta kacamata kacamata lha ya kacamata iya terang tapi wong gak iso maca lha iya duwe kok penentekno wis tapi iki wis cocok ngono ane ngono penek iso golekno kacamata ya aku tak pesen iku ono kacamata ya wis iku wis hah pote tak biru hmm Hah? Eh, kok muterong? kacamata gak biru lho kelirian sing biru oh ireng iki ta? Iya ireng ana kelir. Lemak teles. Ha, ah. kowe lemak garing ae. Hah? garing. Aduh, dipekno wedi lemak garing. Lemak garing kuwi wedi. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kota disombo menawa iku. Ana dhewe, apa rasane oh, ana dhewe? Iya, ana alat ta. Iku kan gua bengi kene. Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho. Ane mung kurap lak pecah. Lha tuku mana lah kapan tae duwemu? papan tak dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya tobo. Wis tekor sampe lembiran dadane. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku. Ya eh, diuber kacamata. Iya, gak iso mbalekno dhuwit. Bapak minangka pengalaman. Hak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata kok kon Iya. Lah kok ora njaluk dhuwit? Kon gelem nekori. Ulirana ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah milo terus iki wae niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lele le mudu nek melorote. Lho gak melorot ta iki kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno. Tak timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lan. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Iki iki kena. Hah? baru bisa budget masih rugi aja apa terus apa-apa loh gak apa-apa gak pernah kayak kira ya nih apa lah bandaku terus lere nih kok apa gak tapi dia kan gak pernah bayar ya apa le bayar <laughs> kok niku seneng aja no konco soroi lho lah iya ya apa sepisan kocomoto hmm. Indo koran gak pernah bayar ah, aku saya rusak <laughs> Oh, awake apa apa ngurusak. Siksa batin aku iki. Siksa hmm. batin apa? Lho, kok iki apa? Eh. Aku sik beli tak duwe rencana ta. Iya. rencana aku nek ana rezeki, buka apa? ha? Buka apa? Buka apa? Bukae eh, opo apa? Apa buka reparasi? opo peno buka bengkel? Tapi meracang. Eh? Meracang. Meracang nang dicetok embok eh, apa nang gone pasar? Aduh, no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, aku wis kapok kok meracang iki. Oh, Mas. Sepisan apik pindho apik ping telu gegeran. Tadi ini gak wawu gak ngatur ya? Lah iya lah. Oh, gak wawu ya? Lah iya. Torok piro sepeda motor? loh Sepeda motor ini penuh dol, penuh gaya noroki perajangan ini? Iya, malah aku kena urusan kriminal ya. Nah, sepeda motor, sepeda motor. Cekelan pisan, hancuran. Loh. Apa? Sepeda motor apa ya? Pecicilan. Hah? Iya, pecicilan. Jujulan, sepeda motor ngangsung. Jujulan, iya. Turun kentek, penodol. Kan gilem nebus, tebusin apa? Oh, tak kena pekoro. lho, lapa aku sih tanggung jawab tebusin, deket nunggunku. Tak, tak duwe? Loh, engkau lagi ketak dulu mana ini loh kan? Lagi pertama nebus ini duwe siapa? Ya, duwe emu. Wajah enak, eh, duwe aku sih gak nebus, sepeda penuh segedol. Loh, engkau tuntunin sepeda, eh, lah gak apa-apa tak? Lah kepada sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Hmm. Kok ora ana notae. Wis kak, kak, seneng aku. Kok dalem penggawean iki. Klambimu kok api, Ren. Hah? Wis kae nek nyandak klambi kene wis kae. Katane ngejokno iki. Hmm? Eh, wis suwe-suwe. tak sili lah. Lho iku nek perlu. Lho. Ela eh, apa kon nulung kanca? Kon senenge ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wong e ben api tapi gak saling-saling. Seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ajak kon klambimu. sih tak pernah Pernah ki kelambi tambah bedel nih lu genta-genti gawe ngono lu Kapan aku tahu gawe kelambi penuh Lah iki apa no Oh, no penuh kawasan aku kebejuan ini kok. Jahitan ndi? <laughs> Nih jahitno titip aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ini. Lho peno. Gak dijahit, gak no, dilem. Lupa dilem? Lu enak ngombe gak soro-soro. Mbah dikelintek gar siji. Mene tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan mbah iku gar separo. Iya. Dadine kapan kalau bisa tangane, tangannya si domba iya jadi gak ada yang sabun teh hmm. mari ngolot mana lho iya mau ngatasi ngolot ae. dilem ambil apa lho dilem ini barek kolot lak kene nah, kolot apa lho kanji lak kene lho kanji iya macam rola sawan lah kaku lho gak apa-apa lah kari ngeri usia ya dah Lah kon oh. kepengin gak coplokan? Iya, sing sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuat ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Ya iya, cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, kelambi iki dipaku. Iya. Lah di disoder ae. Gemitasi ku, ketoke lho. Oh, gemitasi, gemitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah gani. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Nah tak gawane apa? Kayak ini penegak apa? Iya, tak kayaknya penjahit ini si urip lho wongnya. E. <laughs> Oh. Lho wong jenenge menungso lek kon. Lah nek kapan wong e mati lah kae ini penegawa. Ya wis apa awakmu? Lah nang ndi parane kae ini penegawa? Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jiri nek gak seneng aku. lah kaya ciri-ciri bakal kemeja, penuh tapi penjahitnya gak ono Ya, tapi lah atas si bakal tak durung tadi kemeja. tadi kemeja tambah soro kan iya saongko sih iya iya iya iya apa kartu kok orang nantano mejo kok bingung mejo rin mejo nantano kemejo kok <laughs> kemejo iya pokoknya penjahit sih iya iki anak dewa lah penjahat Yo, ah. anu, penjahit anak mana penjahit? Ah. Penjahit. Nah, iya. Oh, penjahit apa? Wingi jahit. Lu sembalang. Huh? <laughs> Si model kan yo gedhe ku lho. Oh, sing galar-galaran ya. Eh, penak apa pesen-pesen dikawakno gano omah. Apa ya? Ya pesen watu. Oh, iya. Kayak kayak apa? Kayak pandasi ka apa? Mate ngedekno <coughs> <coughs> oh, apa ta? Gak nggae gerdu. Oh, dipadani opo? Takone mangkel ngono. Gak mangkel apa-apa sing tak dekeno. Lah kan tole iki lak takon ta. Telepono pesen watu iku kanggo penok apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuthuki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis samplingnya. Oh, berarti pengurus kampung. Hmm? Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya kadang-kadang. Iki bagian sing diurus ae. Loh, no. aku aku sing diperintah, sing diurus. Oh, sing ngurusi Sing ngurus aku. Hmm. Nah, saiki kampung karepmu kok apakno? Kok apa? watu barang kok apakno? Lho, nek apa yang eh. dijembarno? Lho, embon eh, dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lha apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok kono. Gawe kali. ya apa? Tapi kampung iki diperbaiki, supaya oma tetep awet gak sampai nandan-nandane gak nyusano uh, oh, mlon tanggal iya, Tapi ah? kabeh digawe watu kabeh. Omah watu. Omah dhewe ta omah wonge? Ya Omah kabeh wong kamu nggih watu. Dikek rencanane ngono. Gati boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ngono iki padane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna. Nah, Sebab nek Karang Taruna iki mas cilak maju kabeh ya. Ya kampunge ya tenang. Iya. Lah iki lek panjenengan wis omah dadi, ya hmm. lek ngelas-ngelas napa ojo kathik Nah, to atuh, Cak. Iya, nang nggonku ae. Wong hmm. akeh tukang gelas. Oh, dikembari kon gelas. tukang gelas iki peno ta aku? Lho, la kon gelas sapa sih? Aku yo kadang-kadang lasi anak iku karo anang iku. Iku gelas nang omah. Iku lasi anak bare anang kon gelas. <laughs> Aja dilas. anak ki ah tukang las. Iya. Anaknya. ini las karbit. Oh, sing golek anu las duduk duduk anu duduk beras ya, las itu. Oh, oh gabah. Lah pokoknya las itu. Tukang las tukang las. Tukang las. Anakku tukang las. Tukang las yang listrik. terbang Las listrik. Anakku las listrik. Lah aku pini las panganan. Lah las listrik itu. ngelas kapal terbang barang anak penuh itu Iya, Tau gak boleh jare. Gak Iya gak boleh sih. Lah kenapa gak boleh? Nang luar Jawa ya. Kenapa? apa lu kono? Jare ngeles kapal terbang katut ngono. Katut rono. Gak boleh. Gak boleh. Minggat deh. Oh, sampai tak lebokne surat cabar ya. punya punya nyandi rek. Beta. Pak, surat kabar kok. Anak punya tidak. Ibu surat kabar ini. Tak Aku Laporan kau sing ngatur. ngono lho oh pernah laporan to iya kon sing adu tapi lek sing anake wedok walem cir kuning iki jane mesine pramugari pramugari kapal terbang iya biyen pecak dadi sawaya waya-waya lek duwe anak ngono kan enak penuh iya ono majine nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae <laughs> enak enak peno nglencer luar negeri kan gak bayar nah ngono lho disaut iya tapi nggak paspor itu eh? nggak surat apa paspor apa paspor apa nggak apa paspor paspor paspor ta iya paspor kon ngero gak kon ilingno wah cak hmm? iki ana wong kate ngrasno pager ya apa pira lek ukuran dawane ya dawane 10 dawane pira iya ambane 100 110 iku njaluk mari kapan nih lah lebih singkat lebih bagus lho mari minggu gak iso ya ning ngelas iso lah ndekeki pagri wong sapa sakmono dawane lho lah pernah ya apa penggawane tanggung apa enggak lek dibekek nang pinggir lho tak iso didawakno prapatan kono mbek pertelon wong kudu duwe si kayu oh dadi pagar kayu dilasno dilasno dilas kena ya pagar kayu dilas sing lasne ya sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta kayu dilas ya kobong kono lho ya Yen carane lho, oh. jabane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngene ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho, mbo teko ndi enake? Kok penon apa teko kono? Nek ora percepet aja dilas nunggu gura. Kak las las biasa iku lho, wesi-wesi. Iya, nek iso. Pipo, mm, pipo. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasae delok las-lasan jaluk tebel ta. Jaluk benggang-benggang. bunga-bunga lah gelas peradari dirapet, dirapet ini rapet <coughs> dicutu ibarat dilas orang itu Oh, lah kudu sing akeh. Iya, lah sik kudu sing akeh. Hmm. Rangkep piro pagere? Oh, pagere upamane 6 ya. Rujine rujine. Rujine? Iya, biasane kan ono sing 10, ono sing 9. Sak meter iku. Apa sing karepe wong iki? Jare apa? Jare apa sih? Kotak-kotak nang. kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak-kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulu tante ya, Ngono iku, Cak. Ah. Lah tumbak. Lho sing lho krana linci pilak kaya tumbak. Hmm. Tambah kenteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pager ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Kaya ono belingan lho Oh, pakro belingan. Iku lek eh, ambane kak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwur iku hmm. Cak. Nah, iku tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ono gak sing kelas situk nae wis gak gak ditrimo. Iya. Kudu menek, penek iku Iya. Dadi ngelasin ndukur. Ndukur, iya. Oh. Nah, pernah gayondo apa tadi sunggi? ngelas. Nek dicemil ajakno wong iya. Ondoe telek mon, ondo sing metel. <laughs> Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kene mbak imang. Oh, penuh iku mangkelan takoni. Ya diles biasa lah pekat di penean. Keren-keren. Eh, ngomong kaya wong kelelep megap-megap. Koni. Nek ngelas iku opo adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. mote iku neraca. Lah terus kene apa? Lah tak culuk ya. Pangkelan ngono meneh. Ya kene apa nih si geni ku mang lho. Sajeke pinter ngomong pinter obyek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Hmm. Hmm. Saiki kaya apa jenenge? Bang bangkrut ya saiki. <laughs> Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari hmm. apa operasi apa jenenge? Oh, <laughs> operasi zebra. Operasi zebra. operasi ku pasti mihat iki lho iya dereng irunge lak pesek saiki kok iya tambah bles hah iki kabeh tak Jepang iki iki lak ana perubahan iki perubahan aja sak wonge larang kirim hmm. irung-irung thok kok barek ya abi iya gentenan tadi gak bareng lah ini masih ngepenceng ya lah malah ngalah-ngalah <laughs> itu pengen wak tadi ya sak wonge loh Lho, oh, sak mongi. Opeke oh, anu wiru-wiru kok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok topeng? Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plane sayang ya. Apa? Nek kok ngarep nek kuwi anu ya. Sugagang. Tongsing. Umur pena pirang ya? Hah? Umur pena. Oh, Pira wong pantarane wis mati kabeh. Tuwa. Um, umur gak ngerti tapi itu. Lho, kurang. Oh, sudah songo. Wah, kok iki suwi dak sono? Masa rek ditangi sak menungse kurang eh. Lho, kono kuwi nak kono. Wis tambahno sepo lho. <laughs> kurang luwe ya 70-an. Ya suwi limo. 5. Wong wong itu kok bergaul, Pak. Ya. nek ana matok, kan wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kan anak dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Iki apa? Kuwi tak jak. Hmm. Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Hmm? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. katok karyoan padha ae <laughs> tapi kanggo rezeki yo tapi kanggo pengalaman lain kali jangan sampai terulang kembali mm masalah seperti itulah mm semua itu menurut dari lingkungan <laughs> maka dari mm. itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan <laughs> sopan sih kan sih ketatap ya kanggo pipo Biasanya penuh lek rokokan nggawe pipa. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipa ku lak kurang. Sik takon iki, takon pipane once rokok tapi pipane banyu kan. lak kene sik gelek GL. Oh eh, uh, di ya pipane rokok. Pipane rokok wae bener dikae L iku once pancene L once iku. Once iku L kabeh. Oh, iku khusus sing rokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kene ta? Lho, ya opo, Lak tambah gak karu-karuan. Lho, kok menawa oleh. Oh, gak iso. Kok banyu gak iso? Nek banyu nang water ledeng iki. Lho, peno gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kalau sing budak tetek e, lak bening gak seneng aku. Lah, lah ngapa pecerene apa? Kok miku tole banyu-banyu budak. Guyon guyon. Iya wis seru ah, banyu ya bening. <laughs> Iya. Lah banyu sing bening. Lah, peno lak hubungan kanca ya. Yo gak akeh-akeh kok nyeluk sa ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipro. Kok iki masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Lho, conto. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Iya. Lah conto kok sak ember. Sak pira? Kok iki kape ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong iku tanpa banyu susah sih. Iya, iya. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing ngombe? Iya. Bae nggon penak ku siji. Hmm. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang ngedot. <laughs> Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, dadi sing penting banyu. Hmm. Lek sego lah gak penting nggon penak. Heeh, hmm, kok gak penting gak tau mangan ya kon. Gak man sagu <laughs> kok. <laughs> Kok man sagu. Kon niku mangan. Ya ben man wis tekan diae. Iki mae. Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Iya, rupane kok ngedul elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen. Iya. <laughs> Sepeda rusak. Eh. Lah nang kok elemen? Hah? Nang ndi? Kok nang Kedintang lho. Iya, nang Kedintang nang lurah. lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono. Iya. Kanak wong situ ah, kan harus. Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. <laughs>